Jean-Louis Davan, gure goizuntako gomita, dena gorilaren lauean, soiutan, emana izanen baita René Kazen pastoala, zuk idatzirik, eh, biztandena. René Kazenek badu lotura Euskal Herriarekin, berba gutik dakite, bai honan sortu haute da, René Kazen? Bai, bai honan sortuik da, ama eta amaen familia bai honako zutian, geolaurtetan familia nizarat joan zen, Zeren aita eta aitan familia nizakoak ziren. Haren, uskal herrien, guti egonda, baiunan guti egonda, baina geho opora, bakantzak, atxatxan amamen etxen, igaiten zutien, baiunan, amain aitetamen etxen. Ta hor eh, lagun hanitxekin zien, baiunan eta lapurdin, eta kantoa hanitxik hasi uskaz, hara behak eh, dio, bai unas hanitzek bezala, Euskaldunetik badiala. Eta lehenik entzundian hizkuntza Euskadela zen ordien aitetamak burzers familietan pu guti okupatzen zien haurtipiez. Neskatuak sehiak ziren okupatzen. Eta sehiak bai bezala Euskaldunak zien. Eta besiki bere amasua eh, la nourrice orsaisekua sian hala ordean, uskada habuenik entzundia mintzazia haur denboan mm -hmm. ez dut eran uskaba zakeala, behar bada eh, entelegatzen zian bueno, bena beak azpimaratzen du eh, Euskal Herriek indian lotuia hoi. Gio ez da nesesai eh, pastoal batetan heroia Euskalduna izan dadin. Haimeste heroi iskaldun etzienak unhu atu dutu pastoalak. Eta hun iui jinarte, Mm Ta hor, eta hun iui ksutin mudan sartu iskaldun heroiak. Kio behake bedatzi pastoaletai bat emantu du haetzen eh, jente bati ximenai, ximena kastelianu hazen etzen iskalduna. Nik bat iskalduna aztena hartu dut, bena ikusi dut, hale euskal herrikin lotua vazila franko handia. Ah, preseski zure ikerketetan atseman dituzu uh, Euskal Herriarekin zituen loturak, aipa, menak egiten ditu, bere liburuetan edo olerkietan eh, eh, Euskal Herria edo bai izendatzen duen baita? Berak dio, behaz, oai eran sudana dana, eh? nula bai honez bezala Euskal Herriarekin eta hoi Eta gizon ez diteran politikoa, bai politika eso egiten zeion, eta behin eraiten du e, eta izkibatzen, iskaldunen eta beretuen eta beste zumaiten borroka estela dela Europan kuntre edo aitzi e, joaiten alderantziz aitzitik Europaren batarsunaren alte duala zeren europaren etsaia estatien egoismoa da eta estatiek dien pote handiegia eta pote hoi motxoratu mustu txipitu behar dela alde batetik pote elibat Europako bat hartzunai emanez eta petik provintzier hitzoi du urdien eskualde katziaz behitzen eginik, eskualdiak ez ziren oano frantzian. Mm eman pote elibat. Mm -hmm. Eh, prezeski, nolako gizona zen politikoki? Erten alda eskertiara zela? E, es, eh, nola... Eskerrekoa zen, bai. lehenik judiua zen, eta hoi eh, ez du beti agertu du. Eta de gole jeranen de jo zen, de golen laguntze joan zen, beroiko aramaiatz edo kaina hartan, de golek uh, eh, deia bota eta behala, angles azken hartu zian don jane loizunen, emaztia ekin, de golen beso eskuina izan zen, edo horrek iranik beso eskerra. Ta de golei erantzion lehen gaiza zen, iskerreko zela, eta lehenik judio, hala. Mm Ta de golek bo ba, <laughs> argia betzen, zilaik, eta ihardetsi zei hon, e, eta hua e, zela eta katolikua, bina bien artean frantzie labur biltzen zela. Mm Hala. Hortarako, autatua izan zen, ere, jonekazen, e, giza eskubideen deklarapenaren idazteko? Bere izan ziaren lege gizona zen. abokatu eta universitatean Susen bidia ea kastentzian. E ta e, e gaiz hanit erranik eta izkibatuik bazian, jenten, jente bakotxan, susenen alte. Ta ala Sozieti de Nation ere egonik zen, Frantziako gobernien ordezkai, Jenevan. Ez zeden, ado, Sozieti de Nation dela kohoi, onun aitzineko erakuntia zen, bigar lahandien hartian. Beraz, hor agertu mintzatuik mintzatuk, eta eta gaitza handi txizkibatuik eh, bazian. Mhm. Beraz, eh, bai. Pentsatzen dut, plazera hartu duzula, gizon horren, eh, iduri duazteko plazera hartu duzula, gizon horren bizia ikertzen? Bai, bestela nian eginen. Ez dezaket pastoal bat izkiba maite ez dudan, edo maitatzen ahal ez dudan norbait ez. Hoi, segur. Mhm eta beraz bai, eh, taula gainean guai eh, presentatua izanen baita heldu dena uh, eh, lauean uh, zer uh, mezu mesu, duzu mezu bai korban nahi zinuela pasatu baina zer nahi duzu jendeak ezagut dezan beki, joneka zen? Hoi, bai, biztan da mesi baitu beti gerla gizonak dia agertzen politikoak, generalak eta hola. Zen gizon politikoak, beziki presidentak eta gerla gizonak dia gue presidenta e, gerla gizona da, malin gerla bat hasi du, mm. oa nula dien, e, bena armaden buiada, E, eta e, ez da susenian, edo susenka e, politikan txartu, beti esku bidian, susen bidian egonda, Eta bake gizon bat izan da, hatik ez zuinahi baken altekua antako bakia justizian gain finkatzen da eta, eh, bai. lotura egin zenezake gaur egun euskal herriak eh, bizi duen egoerarekin euskal herriak eta beste hanitzek bai eh, beziki euskal herrian borroka ipatzen du eta behin Pierre Chariton ikusten izan zitzaion ich sann il de alte das ich alte Eta reserviert zu sehen da eran maleuski statik eh, bei textur sinatsen eta die la da jo ist da jack editen heien baster ste ko eh, ego horre occasione hortan agertzen da kazeinen eh, eh, euskal aldia ere hor beak eh, eraiten deio nula baionesan itxek bezala dinatik badiala ordean euskal herriko borroka eta beste hanitzen borroka eta horrokorki giza eskubidiak bon, idulike mendukuzia alte dela Mena erresuma hanitzek ez dut eta sinatu dutien hanitzek ez zuti bate betatzen. Eta ikusten dugu, egin hauke, oai, araba errezumetan, populi altsatzen, zen tirano heli bat behitu tie buzagi, eta gisa bate, bat errespetatzen ez betatzen ez zutienak. Eta ikusten dugu, Kongo, gainti eta hor eh, Amazonian, Indonesian, eta Genozidak egiten ai diela, isilka. Zumaid odoltsiak, baina beste zumaid isilka ah, beno jabu, eh, inoen hil edo eho gabe egiten dia. Oianeko eh, jenter oianak hentzen balima zaie, oianak dez egiten balima dia. Eba, eh, populu huak hil zea kondenatzen dia. Mhm. Genozidak, mendugustian, ai dia hoay memento juntan mintzon izan memento juntan mhm. irakaspenak eman nahi dituzu edo gogoetatzeko gogoetatzeko mamia pastoalarekin ah, biztan da hor mesu bat bat dela na pastoal hoi guzia mesu bat da dena mesua da eta berten boan olerkia poesia e, eh, istoia prefosta. Na hor mesia taigabe gabe ageita zen hoi kareatu du. Eka zeinek behe bizitze guzien. Nesu hoi, kareatu du. Mhm. Eta hoi, eh, bogatzen eh, ez diana, ez dakitzea aiden pastoalian. Hortaz gehoz, hovelizateke lalala kantatzia, mhm. oen tako aizahulizateke, lehenik idazlian zat, suzetan zatee bai, lautan hohe bat bertzat betutu, mhm. pentsatze, eh, iziariko lan eta balentia dela Valentia zentzu hunian eh, ba, egiten diana harri, harri garria ba, urdian la la la kantabedi Prezeski, eh. Textuak ez bada importantziak, istoiak ez bada mesiek ez hoik, eh, eh entzuna hiestu tianak, hobedu pastoralilat ez jitia. Hala, hasteko guk eh, kontseilatuko dugu biztan dena ditia eta badakigu pastoalek beti ahakasta baute eta zurek ere izanen da jende ez dudaik erran dut lauean, mena oita sortzian ere alduden igandian ere bai. emana izanen da bai. lehen aldikotz bai, uh, eh, ustailaren oita sortzian uh, eh, preseski uh, errepikak segitzen zu, nola emaiten du, nola kausitzen duzu mementoko Anitz saldo gaztia da dinamikua emazte txia ebai, tona emaitan dizie, nahiz ez den emazte rola hanitz, zen emazteak lekuiketzi zin bizi publikuan, frantzian boskatzeko eh, eskubidia berroita lauan ekarri zian de goleren ordonantza batek, Mena hoie e, erranik da, e, botze maiteko legia e, galtatzen dizi emaztek behen kantoian hara behaz, eh, bai, hoie horda, istoia jullana mena jale emaztek eh, hanitzik jastendizi basto alhau mhm. geure jengaztiak nausieta, beste bat laguntzaliak, izongaztiak eh, artistak eta muimentu kambio hanitz bada, mhm. tipiak mena untza agerienak eta iziari talde dinamikoa da eta pastoal dinamikoa ikusiko eta entzunan dugu taulen gainean. Bai. Charmanki, itzordu hartua dugu, Jean-Louis Dabau, eta erreportaiak ere entzunen ditugu, eh? Astuntan, goiz eta euskali jatietan, gu ere izan baikira beraz errepiken segitzerat. Bururatzeko, Jean-Louis Dabau, saia dugu beti gure gomitari, kantu baten eh, hautatzea galdeitia, zuk zoin eh, entzunen nahi zinuke. Ebe, eh, Sibeoko jauna pastoa lekuak ezbeitetu gusu entzuten, hoi, em, ezbeizen eman zen 2008an, hortik arradako eh, gaztelia kantoia. Untxada? Entzuna hinik ez, eta entzunazi. Entzunen dugu, zure plazen jarentzat eta gure ere bai, eh? mileskak janu idaban. Nek zui.